organizado de San Bolerneioi dum la carnavalo. La carnavalo en Rio de Janeiro comencidias oficiale vendredon antau cindra mercredo cae estas uno e la cefai allogajoi de la urbo cae de la tuta Brasilo. La multicolora parado de la San Bolerneioi apartenas alla plei grandai festoi de la mondo la carnavalon, organizas la turisma oficio de la urbo cum labore cum la ligo de la sambo lerneioi de Rio de Janeiro. Sed ancao, la transcendai televid stazioi plei parte cum decidas. Ciu sambo lerneio electas certan temam, lau ciu gi decoracias la festo charoin, cae agordas la costumoin. Post tio oni accordigas detalajoin, exemple ritmon, choreografion, sin presenton, cum agadon de la gruppo, cae til Plei multai e la grandiose costumitei regioi, reginoi, princinoi cae baianais, au bahieninoi, estes laboregintai la tutan iaron, por povi pagi la costumoin, ciuin ili jen sur havas nur malmultain horoi. La sambolerneio, cum la plei bona poento resulto, rangaltiges e la unua ligo en la special grupon. La venquinto, cae nova ano de special grupo, ricevas mon premium. Prescau pli grave tamen, Estas la honoro esti membro de venquinto lerneio in citiu grupo. Taxatai estas inter alie la ritma precisezzo de la tamburistoi, la maniero lau kiu cantado, tamburado, cae danzo, estas inter accorditai, la arta realigo de la temo, la presentado de la standardo portistoi, ca de la ceremoniestro, same kiel la unuezzo de la presentado de la lerneio en tute. La tribunoi de la Sambodromo, construita de 1984, en nur cent dudec tagoi, la planoi de la architeto Oscar Niemeyer, en la quartalo Estacio, presentas locoin por ok dec ok mil quincent spectantoi. La paradoi comencijas en la areno sep cent metroin longa, ciu case je la du unua horo, cae dauras po horoin je ciu festo tago. Tio signifas, che la lasta parado ocasas iam dum la eclomanta sequa materno cindromerkredon je la tagmezo okazas la poento contado de la kvar dek poento jugistoi. Pokaze kvar por la dek taxai kategorioi. Kiom la televid stacioi transcendas recte in la tutan landon. La vencon oni festas laumerite same kiel je pied mond pokalo per art fairajo cae gioi festoi de la vencinta sangua lerneio. Ancao tiiui, qui atingas la duon au trian rangoin, recevas monum por la asocia caso.